Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 22, 1588. Ipinag-utos ni Pope Sixtus V ang Apostolic Constitution na Mensa Eterni Dei sa layong maisaayos ang Roman Curia. Sinasad sa kautusan ang pagtatalaga ng mga kongregasyon ng mga kardinal bilang tagapagpayo sa Santo Papa sa iba-ibang usapin. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.